Untxalaz, abentuhuntan mediko eskazaengatik amategian zeretzeko mania emanik izan da. Lekuko hautetxi langile eta orokorki biarno eta siberoko bizizaliak mobilizatuik dia amategi hoi zabalik etxekitzeko. Eta lekuko hautetxiek eiamandien lanai esker, sortzi mediku preslitzate oloroneko ospitalian lanin aitzeko. Hautetxiek galtegiten dia administrazionia iuai parte harte zene erabakietan Robert Barreio oloroneko hautetxia. Euh, nous voudrions être euh, dans les discussions qu'il va y avoir avec ces médecins. Nahi dugu parte hartu mediku hoiekin eginen den alkarrizketetan. Nun eta nuiz lan eginen dien, oloronen edo pauen. Euh, des arguments soient mis en avant pour dissuader. Hilabete saia zuin izanen den eta beste. Ez genuke nahi mediko hoiek gibel egin dezen arazu baten edo besteen gatik. lan txeyuja eginik izan da, eta nahi dugu parte hartu buiala arte. Paueko ospitalian gainda mediko hoien ibilbidian astertzia, eta zuzendaiak dionaz, egun, mediko bat baizik ez lizate prest oloroneat jiteko. Bestalde, lekuko hautetxiak txiak urietaen hamekan ere zebituik izanen dia paizen osagari ministeritzan, bermementuan jakinen da amete egia salbatuik denez edo ez.